պայմանագրային 1983 թվականին ծնված Հրաչ Սամվելի Մուրադյանը, կան վիրավորներ։ Առաջնագծի մեկ այլ հյուսիսարևելյան հատվածում դեռևս լրիվությամբ չպարզված հանգամանքներում մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել 1996 թվականին ծնված շարքային զինծառայող Գևորգ Աշոտի Մղդեսյանը։ Դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ ԼՂՀ պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստյան ցաներ վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում զոհվածների ընտանիքների անդամներին, հարազատներին եւ ծառայակիցներին։ Մենք չենք համաձայնվում բոլոր նրանց հետ, ովքեր Ղարաբաղյան հիմնախնդրին միայն տարածքային որակում են տալիս։ Այս մասին ԼՂՀ Պաշտպանության բանակի օպերատիվ իրազեկման կենտրոնում ասուլիսի ժամանակ ասել է Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը։ 1921 թվականին հայրենիքը մասնատվեց եւ նրա մի մասը հայտնվեց մեզ համար խորթ երկրի Ադրբեջան անունով հանրապետության կազմում, ասել է նախագահը եւ ընդգծել, որ Արցախահայությունը երբեք չի համակերպվել այդ բռնի ու անօրինական որոշման հետ։ Երկար տարիներ մենք շատ ջանքեր են գործադրել վերականգնելու պատմական արդարությունը, սակայն դա մեզ չէր հաջողվել մինչև 1988 թվականի ազգային ազատագրական շարժումը, ասել է Բակո Սահակյանը եւ հավելել, որ այլևս պատմության ընթացքն անհնար է շրջել եւ Արցախի հանրապետության գոյության փաստը պետք է ընդունեն բոլորը անկախ ունեցած կամքից ու ցանկությունից։ Արցախում իրականացվում են միջոցառումներ ադրբեջանական ագրեսիայի արդյունքում տուժած քաղաքացիների համար նվազագույն սոցիալական պայմաններ ստեղծելու համար։ Մենք պատրաստ ենք զոհաբերվելու, զրկանքներ կրելու, որ เป զի հնարավորություն ունենանք վերջնական ազատություն ձեռք բերել, ասել է նախագահը։ Նախագահ Բակո Սահակյանն ապրիլի 7-ին ընդունել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովին, Պիեր Անդրիոյին, Ջեյմս Օրլիքին, ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկին։ Հանդիպմանը քննարկվել են վերջերս Ադրբեջանի կողմից Արցախի հանրապետության դեմ սանձազերծված լայնածավալ ռազմական գործողություններին վերաբերող հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը Ադրբեջանի ուխտադրուժ ագրեսիան համարել է Հարավային Կովկասում եւ հարակից տարածաշրջաններում կայունության եւ խաղաղության դեմ ուղված ամենամեծ վտանգներից մեկը, այն որակելով նաեւ քաղաքակիրթ հանդրության համար լուրջ մարտահրավեր։ Բակո Սահակյանն ընդգծել է, որ Արցախի պաշտպանության բանակը կասեցնում եւ կասեցնելու է մեր հանրապետության անկախության, ինքնիշխանության եւ անվտանգության դեմ ուղղված ցանկացած ոտնձգություն, հավելելով, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբից ակնկալում է կոշտ եւ հասցեական գնահատականներ ու քայլեր Ադրբեջանի ապակառուցողական քաղաքականության կապակցությամբ։ Հանրապետության նախագահի հետ հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովն ասել է, որ առայժմ, քանի դեռ չի ավարտվել տարածաշրջանային այցը, վաղ է խոսել արդյունքների մասին։ Նրա խոսքով Что касается нашего визита, начался в Вене, где состоялась ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջանային այցին նախորդել է Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննայում կայացած նիստը, որտեղ քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակն ու լարվածության սրացումից դուրս գալու ուղիները։ Այնուհետև Մինսկի խումբը Բաքվում հանդիպումներ է ունեցել Ադրբեջանի քաղաքական եւ զինվորական ղեկավարության հետ, որոնց շրջանակներում քննարկվել են առաջնագծում լարվածության աճի կարգավորման համար անհետաձգելի առաջնահերթ քայլերի ձեռնարկման եւ մի շարք հումանիտար խնդիրների վերաբերյալ հարցեր։ Այստեղ նույնպես նմանատիպ հարցերի շուրջ հանդիպել եւ քննարկումներ են ունեցել քաղաքական ու ռազմական ղեկավարների հետ։ Նախատեսում են հանդիպել Կարմիր խաչի ներկայացուցիչների հետ քննարկելու մի շարք հումանիտար հարցեր, որից հետո մեկնելու ենք Երևան։ Այնտեղ մենք նպատակ ունենք հանդիպել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի, արտաքին գործերի նախարարի, ինչպես նաեւ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի հետ, որից հետո մենք հանդես կգանք հայտարարությամբ եւ կպատասխանենք բոլոր հարցերին։ Նույն օրը ԼՂՀ պաշտպանության շտաբում պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Նացականյանը հանդիպել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Ջեյմս Օրլիքի, Իգոր Պոպովի եւ Պիեր Անդրյուի հետ, որին ներկա եղել նաեւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկը։ ԼՂՀ Պաշտպանության նախարարության մամլոցարայության հաղորդագրության համաձայն հանդիպմանը Արցախի Պաշտպանության նախարարն անդրադարձել է Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գոտում վերջին շրջանում տեղ գտած զարգացումներին, ներկայացրել անհերքելի ապացույցներ ադրբեջանական ռազմական ագրեսիայի եւ մասնավորապես խաղաղ ազգաբնակչության դեմ կատարված անմարտկային քայլերի վերաբերյալ։ Համանախագահներն իրենց հերթին վերահաստատել են խաղաղ բանակցությունների ճանապարհով հիմնախնդիրը լուծելուն միտված քայլերի անհրաժեշտությունը եւ քննարկել այդ ուղղությամբ իրականացվելիք հետագա գործընթացների հերանեկարը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները մի քանի շաբաթից տարածաշրջանից կվերադառնան սկզբում Բեռլին, իսկ հետո ԵԱՀԿ։ Ռիանովսեին հայտնել է ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղար Լամբերտո Զանիերը։ Համանախագահները հիմա տարածաշրջանում են ու նրանք այնտեղ կմնան այնքան, որքան անհրաժեշտ է, որպեսզի որոշեն հետագա քայլերը ու տեսնեն թե ինչ է պետք անել։ Հետո նրանք պետք է այդ մասին զեկուցեն նախագահին, այնպես որ ես կարծում եմ, որ նրանք Բերլին կմեկնեն, իսկ հետո նրանք իրենք կորոշեն, թե երբ կժամանեն Վիեննա, ասել են նա. Ապրիլի 2-ի լուսադեմին վերսկսված պատերազմը կողմերի բանավոր փոխհամաձայնությամբ հարաբերական դաթարի մեջ է մտել։ Պաշտպանության բանակի օպերատիվ բաժնի պետ գնդապետ Վիկտոր Արստամյանը երեք տվյալներ է ներկայացրել լրագրողներին ապրիլի 2-ից 7-ն ընկած ժամանակահատվածում օպերատիվ իրադրության վերաբերյալ։ Չնայած հրադադարի ռեժիմի վերաբերյալ ապրիլի 5-ին ձեռք բերված պայմանավորվածությանը ճշնամին անցած օրերի ընթացքում շարունակել է կրակել մեր դիրքերի ուղությամբ։ Երեկերեկոյան ժամը 9-ի դրությամբ Պաշտպանության բանակի ունեցած կորուստները, որ ներկայացրել է օպերատիվ բաժնի պետ գնդապետ Վիկտոր Արոստամյանը, հետևյալներ։ Մարդկային կորուստները կազմում են ապրիլի 1-ից մինչև 7-ը զոհվածների 36, այդ թվում սպաների եւ ենթասպաների 9, սերժանտների, շարքայինների պայմանագրային զինծառայողների 27 Վիրավորների թիվը կազմում է 122, որից սպաներ եւ ենթասպաներ 24 եւ սերժանտներ, շարքայիններ, պայմանագրերներ 98։ Ըստ օպերատիվ բաժնի պետի ապրիլի 7-ին պաշտպանության բանակը մարտադաշտում որոնման աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերել էր անհայտ կորած զինծառայողի 4 մարմին։ Այդ իսկ պատճառով զոհվածների թիվը 32-ից հասել է 36-ի։ Մենու ժամանակ 21 զինծառայողի ճակատագիր շարունակում է մնալ անհայտ իսկ անհայտ կորածների համար ինչ-որ բանակցություններ ստացվում վստահեցնեմ, որ այն ինչ որ կապված է Պաշտպանության բանակի հրամանատարության կողմից կազմակերպած են որոնողական աշխատանքներ Պաշտպանության բանակի եւ մոտակա եւ խորքում նպատակ հետապնդելով, եթե տեղանքում գտնվել, գտնեն։ Իսկ այն ինչ որ կապված է այն հավանականությամբ, որ եթե գտնվեն նրանք հակառակորդի մոտ, արդեն երևի թե կիրականցվի բանակցությունների արդյունքում։ Մենք անընդհատ ներկայացրել ենք տվյալներ եւ համագործակցել են նրանք մեզ հետ, անընդհատ այդ գործընթացը կազմակերպել։ Այսօր ժամը 15:00-ից մինչև երեկոյան ժամը 20:00 շփման գծում երկու ստեկ պայմանավորվածության համաձայն կրակը կդադարեցվի զոհվածների մարմինների որոնողական աշխատանքների համար։ Նշենք, որ հերթական անգամ անտեսելով հրադադարի ռեժիմը անցած գիշեր շփման գծի ողջ երկայնքով ճշտամին տարբեր դրամաչափի զինատեսակներից կրակել է մեր դիրքերի ուղությամբ, որի հետևանքով պաշտպանության գծի հյուսիսային եւ հյուսիս-արևելյան հատվածներում զոհվել է երկու զինծառայող։ Ավելացնենք նաեւ, որ 3 երեկո ժամը 23:00-ի սահմաններում Արցախի երկնքում Պաշտպանության բանակի հակաօթայիների կողմից խոցվել է Տշտամու հերթական գրոհային անութաչու թռչող սարքը։ Բելալալայան այսօր Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Մենք երբեք դեմ չենք եղել Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղապահների տեղակայմանը, սակայն կարծում եմ, որ այդ հակամարտությունը պետք է ամբողջությամբ եւ վերջնականապես լուծվի։ Այս մասին գերմանական Deutsche Welle հեռուստարադիոընկերության թղթակից Նիկիտա Ժոլկվերի հետ զրույցում ասել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, խոսելով վերջին օրերին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության սրման մասին։ Մասնավորապես լրագրողի այն հարցին, թե ինչու հայկական կողմը չի ցանկանում, որ հակամարտող կողմերին բաժանեն խաղաղապահները, օրինակ ռուսները, Սերժ Սարգսյանը նշել է, որ իրենք երբեք դեմ չեն եղել դրան, սակայն կարծում են, որ այդ հակամարտությունը պետք է ամբողջությամբ եւ վերջնականապես լուծվի։ Ընթակառակը մենք պատրաստակամություն ենք հայտնել ստորագրել համապատասխան փաստաթուղթ, որը կնախատեսի այդ հակամարտության համապարփակ կարգավորում, այդ թվում նաև երկու կողմերի միջև խաղաղապահների ներկայությունը, սակայն ադրբեջանցիները դա չեն ցանկացել, ասել է Հայաստանի նախագահը։ Լրագրողը հետաքրքրվել է նաև թե ինչ է արել նախագահը հերթական արյունահեղությունը կանխելու համար։ Սերժ Սարգսյանը պատասխանել է, որ իրենք արել են հնարավոր ամեն բան։ ԱՊՀ-ում համանախագահող երկրների արտգործնախարարները Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կողմերին կոչ են արել պահպանել հրադադարը ու իրավիճակը կայունացման նողված քայլեր ձեռնարկել։ Այս մասին ասվում է Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում իրավիճակի սրման կապակցությամբ համագործակցության համանախագահող երկրների արտգործնախարարների հայտարարության մեջ։ ԱՊՀ-ում խորը մտահոգությամբ են ընկալում հաղորդագրությունները Ղարաբաղյան հակամարտության գոտու շփման գծում զինված բախումների մասին, որոնք դարձել են զոհերի պատճառ, այդ թվում խաղաղ բնակչության շրջանում, ասվում է հայտարարության մեջ։ Հակամարտության կողմերին կոչ են կանում խստորեն պահպանել մարտական գործողությունների դադարեցման ռեժիմը ու զսվածություն դրսևորել մարդկային նոր զոհերը կանխելու նպատակով, ընդգծում է փաստաթուղթը անհրաժեշտ է հնարավորինս արագ ձեռնարկել բոլոր հնարավոր միջոցառումները իրավիճակի կայունացման ու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների նախանշած սկզբունքների հիման վրա հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղված ջանքերի աշխուժացման համար։ ԱՊՀ-յում համանախագահող երկրների արտգործնախարարների հայտարարությունը տարածվել է ԱՊՀ արտգործնախարարների խորհրդի նիստի ժամանակ, որն անցնում է այսօր Մոսկվայում։ ԱՊՀ արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի հերթական նիստին իր ելույթում Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը անդրադառնալով Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ սանձազերծված ռազմական գործողություններին ասել է. Իր գոյության տարիների ընթացքում ԱՊՀ-ն դերակատարություն է ստանձնել քաղաքական, տնտեսական, հումանիտար եւ այլ գործընթացներում, սակայն ոչ միշտ է արդարացրել սպասելիքները։ Չի հաջողվում կանխել մի շարք բացասական երևույթներ, որոնք արկա են բազմաթիվ հիմնարար հարցերում, այդ թվում անվտանգության ոլորտում։ Դրավար դրսևորումներից մեկը Ղարաբաղյան հիմնահարցն է։ Վերջին օրերին տեղի ունեցած իրադարձությունները ոչ միայն հանգեցրին մարդկային կորուստների եւ ճգնաժամի խորացման, ոչ միայն հղի են երկարաժամկետ ապակայունացմամբ, այլև կարող են նոր մարտահրավեր դառնալ միջազգային այդ թվում մարդասիրական իրավունքին, ոչ միայն ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը եւ միջազգային իրավունքի հիմնարար փաստաթղթերի դրույթին, այլև ԱՊՀ կանոնադրությանը, որում նույնպես ամրագրված է վեճերի եւ հիմնախնդիրների խաղաղ կարգավորումը։ Այս իրադարձությունները տեղի ունեցան այն պատճառով, որ ոչ բոլորն են ԱՊՀ-ում գործնականում կիսում այս մոտեցումը։ Մենք բազմից սրավիրել ենք միջազգային հանրության ուշադրությունը եւ կոչ ենք արել կանխել Բաքվի ռազմատենչ նկարտումները, նկատի ունենալով իրավիճակի հենց նման զարգացումը, որի ականատեսը եղանք այսօրերին այսօր առավել հրամայական են դարձել ապագայում տեղի ունեցածի կրկնության բացառումը, խնդրի ռազմական լուսման վտանգավոր փորձերից հրաժարումը, հնարավոր լուծումներ գտնելու նողված ջանքերը։ Մենք շատ լավ էլ զինված ենք, բայց պետք չէ ամեն ինչ հրաապարակային ցույց տալ։ Ընթուփ Բաքվին էլ կարող ենք հարվածել։ Կարող ենք մի քանի վայրկյանների ընթացքում շատ կարևորագույն ռազմավարական նշանակություն ունեցող ադրբեջանական օբյեկտներ ընդհանրապես հոց թռցնել, ասել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Գագիկ Մելիքյանը։ Պատգամավորի պնդմամբ ԼՂՀ պաշտպանության բանակն է Ալիևին եւ նրա հովանավորներին ստիպել կրկին նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ, ինչը տեղի չեր ունենա, եթե Ադրբեջանը ռազմական գործողություններով որևէ հաջողության հասներ։ Միջազգային կոչերն արդյունք չեն տալիս, որովհետև այն կրկին շարունակում է մնալ անհասցե եւ ըստ էության ոչինչ չասող ցանկությունների մակարդակում։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանը, անդրադառնալով հարցին, որ չնայած միջազգային կոչերին եւ պայմանավորվածությանը, Ադրբեջանը կրկին բազմիցս խախտել է հրադադարը, ձեռնարկել հետախուզադիվերսիոն երկու փորձ եւ հետ շպրտվել։ Մենք միշտ ասել ենք, որ պետք է լինի հասցեական դիրքորոշում։ Ցավոք դա ոչ մի անգամ չի եղել, անհասցե կոչեր ի հայտարարություններ են արվել, որից Ադրբեջանն օգտվել է։ Այս անգամ էլ Ադրբեջանը տեսնում է, որ ընդཐུպ այս ուժգնությամբ զանգվածային խախտումների, խոշտանգումների եւ ագրեսիայի պարագայում էլ միջազգային հանրությունը շարունակում է անհասցե կոչեր անել։ Բնականաբար Ադրբեջանի ձեռքերը կրկին ազատվում են, հետեւաբար խախտումները պայման պայմանավորված են դրանով, ասել է նա. Այս օրերին Արցախյան գոյապայքարի ազատամարտիկները նորից պաշտպանության դիրքերում են հայ զինվորի կողքին Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժը Այսօր Ստեփանակերտի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալում էր ծննդով Մարտակերտցի ազատամարտիկ Ռուդիկ Հյուսնունցը։ Վիրավոր զինվորներին սատարելու համար ազատամարտիկը հետաքրքրվեց նրանց առողջական վիճակով մեկնաբանեց նաև վերջին օրերի իրադարձությունները։ Եկել են մեր զինվորներին, այցելել են մեր վիրավոր զինվորներին։ Կայուն հիմա հաստորեն ժողովուրդը հետ են վերադառնում Մարտակերտ եւ բնականոն կյանքը իր հունի մեջ է մտնում եւ կարծում եմ սա Արցախցու հերթական հաղթանակն է։ Այո, պիտի համախմբվի հայությունը, այլ ընտրանք չունենք։ 20 տարի Ադրբեջանը պատրաստվել էր պատերազմի եւ այս կայծակնային սանձարձակությանը, այս հարձակմանը հետևեց ղեր կայծակնային պատժիչ պատասխանները, կարծում եմ սա մեծ դաս էր մեր ճշտամու մեր հակառակորդի համար, որ այլևս Արցախցին զենքը ձերքին պաշտպանում է հող հայերին եւ վճռականորեն տրամադրված է ապրելու, արելու այս տարածքում։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Դուգլաս Մակլուրեր Եվրախորհրդարանի падգամավոր Ֆրանկ Էնգելն անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի միջև բախումներին եւ նշել. Ադրբեջանը կրկին խախտել է հրադադարը, այս անգամ լայնամասշտաբ ագրեսիայի դրսևորմամբ։ Սցենարը պատերազմական է, պատերազմ, որը Ադրբեջանը երկար ժամանակ է փորձում փորձում էր վերսկսել, ասել է Ֆրանկ Էնգելը։ Եվրախորհրդարանի падգամավորը նշել է, որ հակամարտությունը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի միջև է, այլ ոչ թե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի, սակայն միջազգային հանրությունը կոչ է անում Հայաստանին եւ Ադրբեջանին հարգել հրադադարը, այն դեպքում, երբ ոչ Ղարաբաղը եւ ոչ էլ Հայաստանը չեն խախտել այն։ Արդյոք Ադրբեջանն էր, որ խախտել է հրադադարը։ Անխոս այո, հակամարտող կողմերից միայն Ադրբեջանն այն խախտելու մեջ շահուն էր, նշել է Ֆրանկ Էնգելը։ Ֆրանսիայի խորհրդարանի պատգամավոր ժողովրդական շարժման միության անդամ Վալերի Բուայեն կոչանում ճանաչել դե ֆակտո անկախ Լեռնային Ղարաբաղը։ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը դե ֆակտո անկախ է եղել մոտ 25 տարի։ 25 տարի շարունակ ԼՂՀ-ն ձգտել է յուրաքանչյուր օրն առավել ժողովրդավար դարձնել։ Միջդեռ Ադրբեջանը սուզվում է ամենահուսահատ բռնապետության մեջ, նշել է նա։ Միջազգային հանրությունը կարծում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքական կարգավիճակի հարցի հետաձգումը կնպաստի բանակցություններին եւ խաղաղության հաստատմանը։ Փորձը ցույց է տալիս, որ դա այնքան էլ այդպես չէ, եւ դա միայն խրախուսում է Բաքվի ռազմատենչ երանդը։ Մենք պետք է վերջ տնենք այս հարցին, մենք պետք է ճանաչենք Լեռնային Ղարաբաղը, ասել է Վալերի Բուայեն։ Հիշեցնենք, որ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի եւ Սենատի մի խումբ անդամներ նամակ են գրել ԵԱՀԿ-ի բանակին կոչանելով Լեռնային Ղարաբաղն ընդգրկել բանակցային գործընթացում։ Ադրբեջանի պաշտոնական շրջանակները շարունակում են գախնի